Tiel eblas malcasi mensogoin. Ne estas secreto che la nuna usona presidento ne aparte bone sintenas alla vero. Antaune longe expertoi pri la examenado de factoi de granda gazetto el Washingtono constatis che la presidento ecte sia en officigio ciutage mensogis alla publico average hoc foie. La giornalistoi ancao rimarcis che dum la semainoi antau la electo de la usona congresso tiu ciu taga nombro ancora foie signife plialtigis. La nombro da mensogoi atingis recordindan tridec en tago ciu tiu nombro estas giusta, au ciu gi estas eble ancorau maltruigo, tio ne estas sen dube constatebla. Bone eblas, che la exaministo de factoi pro la grandega nombro ne attentigis pri foiai cromai mensogoi. Por esti tutte certai, ili devintus rigardi en da capon de la presidento, cio pro naturae circonstansoi, tamen appenau estas farebla. Estonte, tamen, povus helpi, anstatau occupigi pri la eldiroi de la presidento, rigardi pli precise al lia naso. Ciel stienzistoi de la Universitato de Granado constatis, antaune longe, changigas la temperaturo de la naso, ciam iu mensogas. Ili nomas la fenomenon Pinocchio efico. Tiu efico estis pruvita dum plurai experimentoi helpe de temperatur bilda camerao. Por la experimento, la test personoi estis petatai unue el pensi acran malverajon nur por raconti gin poste telefone al proxima conatuloi tiel la esploristo i che la temperatura de la naso malaltigas che prescauciui mensogantoi samtempe iom pli altigas la temperatura de la frunto yen duobla efico cio ne estis observebla en test gruppo quiu estis trainita diri la veron. Do ambao shangigio cune, en la visaggio, estis consideratai protio ciel suffice fidinda pruvo che persono dum tiu momento jus conscie devias de la realezzo. Iu pli granda estas la temperatur differenzo inter frunto cae naso des pli probable estas che iu mensogas, diras psicologo de la Universitato de Granado. Ie precisa vido, la temperaturo de la naso cae de la frunto ce plei parto partoprenantoi de la studajo shangigis dum la mensogoi ce la telefono i proximume unu grado Celsiuso. La i portio estas reimageblai. Diri malveron estas prescauciam tre strecce, gi postulas cognan productivon, cae tial la frunto privarmigis. Je exteren starantai locoi en la visaggio, ciel ce la naso, ali flanque la situatio estas inversa. Tie la sang angioi, pro la emocias treccio, cuntirigias, el tio sequas ioma falo de temperaturo. Tivi changioi de temperaturo ce mensogado ja ne estas aparte grandai, sed ili tamen suficias por esti sen probleme registreblai de temperatur bilda camerao. Lau indicoi de la esploristoi, tia maniere eblis sen maschigi mensogantoin en octec procentoi de ciui casoi. Tio ja estas pli bona quoto de trafoi, ol ce la classica detectilo de mensogoi, ciu reagas positive en nur sestec gis septec procentoi de la casoi. Estas alia demando, ciu per la temperatur bilda metodo, eblas ancaus en maschigi mensoguloin ili distingijas inter alie per tio, che ili presentas malberajoin nur pro manio de mem signifo, precipe che ili ec ofte mem credas tiuin malberajoin. Tio estas ancau la causo, cial ilia vido de la aferoi ofte shainas esti credinda, cae aparte autentica, cae eble ancau ilia visagia temperaturo, dum mensogado, ne shangigas. Cae do, ancau alia ec cono ella actuala esplorado, versaine samene estas applicebla al ili. Ciu mensogas, tio ofte evitas la rectan per oculan contacton.